มันเคยมีใครเก่งกว่ากันไหมงมอวบัติการล้นั่งใรจะพูดเนี่ยมีใครเก่งไหมไม่มีสักคนพอี่องมาพูดกัน เห็นอะไรเห็นอะไรเ็นอย่างมันเป็นไรไ็่อ็าอใครไม่เห็นไ็นอยานใจใส่ม็นเนอะม็นอะตรเม็นเนอะไรเใจใส่ไม่เึ็นั็นอืม ให้มันสงบเย็นสักชั่วโมงหนึ่งก็รู้เรื่องเท่านั้นแหละนั่งสมาธิพยายามทำบ่อยๆทำเรื่อยๆในเวลานานก็ก็ทำทำจะน้อยก็ทำคือ ถ้าเราทำจิตมันสงบนิดเดียวมันก็มันมีกำลังหลายการปวดการเหนื่อยมันก็หายหายไป ให้มันทนงานยังผู้ชายมีไหมมันคือเนี่ยเอออยากจะไปแบบไปมันคือสักพักหนึ่งจะไปฝึกสมาธิให้คนนั้น มันต้องทำอะไรทุกคนเป็นนั่นสมาธิอะไรเนี่ืมันไปวัดกันคุณหอมเลยบอกอะไรตามบ้านเขาติดกันนิสัยวัดบ้านรับ ก็คือตรงนี้มีวั็เทเลยตินเป็นมากที่สายแรงมากที่สายก็มันี้นะมีระเบียบอือยู่บ้านเคนั่งเหมือนอยู่บ้านเนี่ยต้องฝึกเนี่ยอยู่บ้านมันมันดีฝึกนั่งฝึกบ่อยๆฝึกเรื่อยๆฝึกหัด การฝึกกุศลน้อยไปน้อยมันถึงเนี่ยก็บไม่ปล่อยวางตรงนั้นเพื่อมีจิตอันโศกเศร้า เป็นจิตที่สะอาดคืออยู่โดยความรู้ตามเป็นจริงยังนั่งก็มีเงินมาปะปนกันถึงว่าเมื่อจะเรียนตาอยู่เรื่องเป็นอบรม ก็่ใ่เรารู้มันอยู่เรื่องไม่รู้มันอยู่ทีนี้ถ้าเรารู้ตามความจริงตรนั้นแล้วไปเลยการปฏิบัติมันมันรวมอยู่ที่จิตใจของมันสังรวมมันสังรวมอยู่เนี่ยแล้วก็การเพ่งทพิจิตรณาเรื่องการภาวนาเราก็ไม่ ไม่จ้องอะไรมากเลยนะหยุดนี่มันไม่ทิ้งมัน อย่างเราต้องการภาวนาทำสมาธิและติดใหม่ๆเนี่ยวันนี้มาเรียนนั่งสมาธิวันนี้มาเรียนทุกคนเชใจเนี่ยนี่คุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอน่างอันนั้นกำลังของสมถะเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงี่ยถ้าว่าเรามีปัญญาละเมื่อไรที่ไม่ภาวนานันี่ยบางคนเราเวลา แม่ฉันตัวที่ป่วยกระทั่งปีเลยไม่ได้ทำเพียนเลยเนี่ยเสียดายเหลือเกินอันนี้คือแสดงอาการออกมาที่คงโง่ของเราในความจริงทำไมมันเสวยมันเสวยแต่เพราะขันทั้งหลายอย่านี้เห็นขันทั้งหลายที่ท่านจะเห็นชัดเมื่อมันเจนขนาดไหนก็ยิ่งเห็นชัดไปกว่นั้นมันถึงจะถูก อันนี้ก็เลยว่าถ้าเราเป็นคนนั้นเนี่ยเมื่อพบความทุกข์มาเราเราทำเพียรไม่ได้ภาวนาไม่ได้คนคนนั้นน่ะถ้าพบความสุขอารมณ์สุขมาก็ภาวนาไม่ได้นกัน มันน่าเลืในการในอารมณ์นั้น อันเดียวกันไม่ใช่อื่นใจอันเดียวกันกันนั้นีืมฉะนั้นจึงต้องกำหนดกำหนดว่า เมื่อใดที่เราไม่ภาวนาไม่มีเพราะว่าเรามีสติ เป็นองค์สำเพ่อตนของเราอยู่แล้ว องค์กัตถุเรามีอยู่พร้อมอยู่เสมออันนี้มีอยู่เสมอพร้อมอยู่เสมอเรื่องอะไรที่เราไม่ภาวนานี่ยไม่มีการภาวนานั้นมันติดต่อมันเป็นวงกลมมันติดต่อะนันก่อนเป็นการทำสมัยการนมัน เอ้ยภาวนาต้องเป็นวงกลมเป็นวงกลม มันก็พูดอย่างนั้นคนไม่รู้เรื่องมันไอ้ความเป็นจริงมันเป็นเป็นวงกลมของคนอป็นมันติดต่อกันเองอะไรมันติดต่อสติสัมปชัญญะของเรามันติดต่อเป็นวงกลมอย่างนี้ถ้ามันรู้อยู่อย่างนี้อะไรที่มันมันมันเกิดอารมณ์ขึ้นมันก็รู้จากอารมณ์ทุกอย่างทุกประการเท่านั้นก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น อะไรเกิดขึ้นมาไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมาแต่อาการมันเป็นอย่างนั้นเสียใจเกิดขึ้นมาอาการมันเป็นอย่างนั้นมันเป็มีเท่านั้นเป็นเรื่องเกิแต่ถ้าพูดถึงส่วนยาวมันก็ยาวนะแต่ละพูดส่วนมันคมติดต่อกันมื่อปัญญามันจะเกิดตรงไหนมันก็เกิดตรงที่มันกลมกลมกลมเนี่ยมันที่มันติดต่อกันเนี่ยอย่างรกรถกันเหมือนกันมันกลมขนาดเท่านี้แต่ถ้ามันยิ่งไลยนมันยาวไปถึงแค่ไหนนี่มัน อืมนี่ก็อันเดียวกันมันออกจากอันกลมยาวออกจากอันคมคมนี่อันนี้จะไอความยุดเยื้ออย่างนี้เป็นอย่างนี้ไอตัวที่เกิดปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นนะครับอืมใช่คือคือหมายความว่าจิตที่เราจะต้องการภาวนาในทุกอย่าง ไม่จะมองดูมนุษย์มองดูคนมองดูต้นไม้มองดูเสือเขาเสาวันทุกประการนั้น มันจะค่ายมันมีเรื่องธรรมชาติมันสอนเราอย่างนี้ไม่มีเสียเมื่อไอการพิจารณามันมีหน้าดีการของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นก็มันอยู่เราจะนั่งเราจะนอนเราจะเป็นอะไรนั่นก็เป็นก็มันอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น อาการพิจารณานั้นถ้าอาการพิจารณาจริงอยู่ในที่สงบอาการพิจารณาจริงๆในเรานั่งสมาธิเข้าสงบปุ๊บเมื่อความสงบนั้นมันมีแล้วจิตนั้นมันจะถอนออกมา อยู่ระดับอารมณ์แล้วมันจะเกิดภาวนาเกิดการพิจารณาพิจารณาอยู่ในที่มันสงบอืม เหมือนไก่เหมือนไก่ที่เขาขังอยู่ในกรงมันถึงแม้ว่ามันเดินอยู่ในเวลานั้น มันจะเดินในกรงของมัน ถึงแม้ว่ามันยืนมันจะยืนในกรงของมัน มันจะเอาไปนอกกรงของมันเรื่องภาวนาเรานี่เรื่องนั้นเราไม่ได้ตรงแข็งมันตรงนี้มันเป็นเรื่องของมันเมื่อจิตสงบมันน้อมเบาไปตรงนั้นเมื่อถึงเวลาจะถอยมาอารมณ์ต่างๆมันพบ จิตใจนี้ถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีเหตุปัญญาเกิดไม่ได้ อย่างเแกจะมาที่ทำอะไรเนี่ย อืมเมื่อเราทำถึงที่สุด มันก็ไม่สงบสุดเฉยมันเป็นขอนลงมาคือมัน ตรงนี้มันเรื่องมันอยู่ตรงนี้เราผ่านเรื่องมาถึงตรงนี้สมบเรื่องหมดเรื่องในขณะนั้นไม่ใช่บังเอิญเลสนะ มันมันมันหมดเรื่องเรื่องมันอยู่ตรงนี้มันผ่านกันมาดูกำลังมันเป็นตรงนี้ตรงนี้มันเม็นเรื่องมันมีความสุขมีความสงบเฉยๆพอถึงตรงหน้ามันไอ้จิตอันนี้เนี่ยมันจะย้อนตรงมันตรงนี้พบเรื่องอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นรที่ให้เกิดวิปัสสนามันมีเรื่องใช่ไปที่เหตุเรื่องที่ตรงนี้ที่มันมานี่มันมันอยู่เฉยๆแล้วเนี่ยเป็นที่อบรมบ่มเฉยๆตรงนี้ ไม่มีปัญญาบ่มที่เฉยบ่มแล้วก็มันสะท้อนตรงนั้นไปใส่มันตรงนี้ที่ที่มันจะออกไปมันจะเข้ามาไอ้ที่เราจะทำมันไม่ต้องทำให้มันเป็นอย่างนั้น มันจะเป็นเองของกันอย่างนั้นเองอันนี้ไม่ใช่เราทำหมดมันจะเป็นอย่างนี้ออกไปจะมีเข้ามาออกไปเข้ามาถ้าใจจะมีออกมาอีเทศอันนี้มันมีเื่ออะไรต่างๆหมดเลอยครับถ้าเป็นอย่างนี้ ข้ามาตรงนี้เราจะออกมาบบกเราจะออกไปครอบพอถึงคนเราจะกลับมาบบกตรงนี้ถึงถอยไปครอบมันจะเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่า อะไรตำราจะมาจะจับให้ก็ได้ที่ท่านเรียกว่าสีเออว่าสีนี่นะเอออาจจะมาไม่เคยจะพูดอย่างนี้นไม่ได้จะว่าสีใช่อาการเช่นนี้มันเป็นราสีเราว่าเข้าเข้าออกออก ถ้าพูดไปตามโครงเลยตมาว่าจะว่ามันลุกอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องออกต้องเข้า มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคือคือมันคุกมันคุกมาอย่างนี้ก็เป็นหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้คิกอย่างนี้ก็เป็นหลังนี้อย่างนี้เข้ามาอย่างนี้ก็เป็นแบบานี้ออกไปก็เป็นแบบนั้นมันเรียกกันสมมติคนไปหลงสมมติมันจะออกตรงนี้จะเข้าตรงนี้เนาะมันก็คล้ายๆกันแต่มันอาการมันเปลี่ยน เมื่อจิตมันมาเข้าสงบมันก็เปลี่ยนจากความหยาบเข้ามา อืม เมื่อไปถึงละเอียดมันก็เปลี่ยนจากความหยาบเข้าไปอย่างนี้มันก็เป็นดินความเป็นจริงมันเลยมันเปลี่ยนมั่นแหละพูดง่ายๆนะมันจะรู้จักว่ามันเปลี่ยนระบบของมันเปลี่ยนจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อมันยังไม่ได้ที่มันอะไรจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะสืบสวนตรงนี้จะมาอบรมเพื่อบ่มให้มีกำลัง ที่กำลังจะออกมาดูตรงนี้มีใจอันเหตุที่ตรงนี้เหตุที่ตรงนี้เอามารวมที่ตรงนี้ถ้าเราหากว่าอาศัยอันนี้อันเดียวอันนี้มันอันนี้มันไม่มีอะไรมันไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ขาดไปขาดมาดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูขนาดเป็นกำลังเป็นไรก็เป็นกำลังทำได้แล้ว อืมไปได้ไหมอืมอันนี้เราไม่ต้องแก่งอะไรตรงนี้ถ้าถ้ามันเปลี่ยนไปตรงนี้เราไม่ต้องแก่นี่นะละนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นอัตโนมัติของมันเป็นนี่แบบการพิจารณาการพิจารณาเนี่ยข้างแรกเราดึงมาเลยสัญญาของเรา อืมข้างแรกเนี่ย ดึงคะแนนกันได้คะแนาเป็นสัญญาขณะรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณนี่ในเกิดเป็นเราเขาต้องการพิจารณาให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นกำหนดเป็นอย่างนั้นกำหนดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น ตามสัญญาของเราสัญญาและสิทธิ์นะสงบดี่ใช่ใช่ใช่สงบทีนี้ถึงเมื่อว่า ถึงแม้ว่าเมื่อเราจะพิจารณาอะไรเ่วนตนก็เอาที่ที่มันสงบแบบไปใช้ใช่ใช่เป็นสัญญาณอืม มันกยดไปคิดไปคิดอันนั้นมันมันมันมันความรู้สึกอยู่ข้างนอกแต่ก็มันเป็นประโยชน์เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันเป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์มันเป็นในพจน์ส่งเสริมกันขึ้นมาเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ ทีขึ้นมาเราทำอะไรยังไม่เปลี่ยนเราทำเฉยๆแล้วกลับไปดูตรงนั้นก่อนดูที่มันอยู่ตรงนั้นไปดูขนาดแล้วกลับมาดูทำก็ยังกลับไปดูตรงนั้นอยู่ตรงนั้นจนมันเข้าใจในที่ตรงนั้นน่ะดูมาราทำมันนี่ก็เหมือนมันนั่นเห็นมันนั่นเหมือนมันนี่แราก็เลยลงพอนี่การติดต่อกันพยายามอันนี้คือเรื่องการจิตมันเป็นย่าง อันตอนที่มันสงบไล่มันไปมันก็ไม่ไปแล้วหนีหนีหลบไล่มันไปมันก็ไม่ไปแล้วเรื่องที่มันค่งมค่ามันหมดเพื่อมันไอ้ที่เรื่องมันไม่หมดเราอยากจะให้ไปมันก็ไปไม่อยากจะให้ไปมันก็ไปมันก็แปลกเรื่องแบบนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างไรก็ ก็ทั้งมันเป็นทุกอย่างอยากโยนที่เรื่องทำกรรมฐานปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นสิ่งทุกอย่างมันจะน้อย ใจ มันจะดีใจ มันจะเสียใจ มันจะรัก มันจะเกลียดมันจะอะไรก็ใส่มันทุกอย่าง ให้มันเดินขึ้นบนลงจนถึงที่สุดขึ้นข้างบนมันสุดที่สุดตรงนั้นลงมาข้างล่างมันสุดที่นี่ซะสามเดือนของมันอย่าไปห้ามมันเลยอย่าไปห้ามมันเลี้ยวอยู่ไม่ได้ตรงนั้น ไอ้ตรงที่มันมีอยู่มันตรงต้องเป็นต้องภาวนาวัตัวอย่างแต่ทั้งแรกก็กลัวมันกลัวว่ามันจะไม่ถึงกลัวจะภาวนาไม่เึงกลัวมันหลายเลยยิ่งเป็นทุกข์ เราจะต้องเอามีสติี่าเมื่อเวลามันวุ่นจริงๆมันเอาไม่ได้เราจอถอยลงกันดีดเดี๋ยวเรานั่งสมาธิมันเคลื่อนสั้นจริงๆมันเอาไม่ได้ก็่อยถอยันไปก็ตอนในเวลานั้นกำลังเราไม่พอมันเลยจะไปสู้มันทำไมล่ะอยู่มันเป็นปกติมันจะเป็นอะไร มันจะว่าขึ้นหน่มันต้องดูจินนะอีกวันหนึ่งมันเข้าไปจนได้อย่าอย่าไปกลัวแต่ว่าอย่าไปึ้นว่า อะไรก็ช่างมันเกิดมันจะทำให้เราเกิดปัญญาทางนั้นเนี่ยจริงที่มันเป็นเนี่ยเราศึกษาเนี่ยศึกษาที่เมื่อมันจิตสงบแล้วมันเป็นบางครั้งแต่ต่อมามันก็ไม่สงบ มันก็เป็นยัางนนไคือเรื่องสงบเรื่องสมาธิมันมันสงบแค่นั้นนะ เรื่องปัญญาพิจารณานี่มันสงบอย่างแท้จริงของมัน ถ้าเราอยากให้ปัญญาเกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์ให้มันแทนเรามันจะได้จะหาเหตุขส้อารมณ์ของวิปัสสนาคืออะไร เอาอะไรมาเป็นอารมณ์ปัญญาถึงจะเกิดอารมณ์ของสมถะนั่นคืออะไร เอาอะไรมาทำสมถะมันจึงจะเกิดสงบ อย่างอนาปานสติอย่างนี้มีพุทโธธรรมโมทั้งหลายแบบนี้หลายอย่างเป็นอารมณ์ที่จิตเป็นเอกเฉยทีนี้เมื่อเราสงบแล้วก็ มันไม่ถึงที่สุดมันเรามันจะเพ้อที่หลังอยู่ สงบแล้วเพ้ออีกแล้วก็ตามมันไปดูวอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ เราจะต้องเกตดูว่า มันเลื่อนอะไร มันมันมันจิตกับปัญญาของเราอืมสมถะนี้มันจะเอาไปอาไปบางทีมันก็ดุนดุนสมาธิกันบางคนก็เป็นบาบาบอบออะไรไปหลายอย่างเราดูเห็นโน้นเห็นนี่ไปสารพัดอย่างแต่มันเห็นเบวยอันนั้นมันเห็นด้วยปัญญา อืมจากนั้นว่าไอ้ปัญญาที่จะทนเนี่ยทนเนี่ยปัญญาเนี่ยท่านพูดยาว แต่ว่ารุ่งเรื่องอันจจอันนี้จตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกตาความเป็นทุกอัอนัตตาความเป็นของไม่เป็นตัวตนถ้าไปสุดท้ายที่สุดแล้วเราจะย้อนมาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรามันไม่เที่ยงที่จะมาเรื่องมันไม่เที่ยงเนี่ย วันนี้มันสงบนั่งสมาธิมันสงบ ตามความเป็นจริงออกมันแล้วจะสบายใจใช่ไหมดีใจใช่ไหมนี่มันเป็นไปอย่างนี้พอมันรู้อันนั้นเป็นอารมณ์เป็นเรารู้จักให้ที่เรารู้จักทำโดยอนนี้เราจะทำให้เกิดปัญญาแล้วก็ี่จเรณาอีมอันนี้เราเรียเนาะเตรียมมันไว้เมื่อมันจะรู้จัก อืมนี่ก็ต่อไปพรุ่งนี้นั่นมันวุ่นวายเยอะเกินมันสบายสบายใจนะข้อเมื่อวานนี้มันเสนอวันนี้มันไม่เสนอมันวุ่นวายเรากะบอกเอาไปอย่างนี้อันนี้มันจะไม่แน่ส่อนสำคัญประจำเลยนะตัวสำคัญมากที่สุดอืมบางทีก็มันทำ มันทำทุกวันมันสงบทุกวันทุกวันเนี่ยก็ดีใจเบิกบานไปเรื่อยระวังนี่นะระวังนะอืมมันรอแล้วก็ไปในห้องจะแทบแล้วมันจะท่าแล้วมันจะอีกวันหนึ่งนั่งยังไงมันก็ไม่สงบทุกวันหนึ่งอะไรสงบสงบแย่เลยเรานะมันเสื่อมเพราะอะไรเนาะคิดวุ่นวายมันเตะอะไรคิดหลายเออฝันไปเถอะอย่าวิ่งไปตามมันเลย อันนี้เราก็จะเอออันนี้แต่เป็นของในแม่ต้องอย่างนี้นะจับลงตรงนี้นะเมื่อมันจะชอบคุณแม่มันจะรักลูกรักหลานรักคู่รักคนรักใครก็จะมันชอบใจก็อุตส่าห์บอกว่าอันนี้อันนี้ไม่มกแน่ฉันรักใจมันยืดตัวมันน่ยมันจะไปยึดเปินเกินไปถ้ามันมีความเผลอมันมันมันมันเกลียดอะไรอารมณ์ต่างๆ จนเราเป็นทุกข์เราแต่เองของเรานี่อันนี้มันไม่แน่ลองเรี่องลองจับของมันเนี่ยสองอย่างพบของมันเนี่ยตลอดสายทางเลยเนะของมันเนี่ยมันจะเรียกว่าถ้าอันนั้นมันไม่แน่แต่ประเดี๋ยวของนั้นมันจะหมดราคาแล้วอย่างนี้เออมันจะควรจิตของเราอย่าอย่าไปหมายมั่นมันอย่าไปหมายมั่นมันเราสอนมันทุกเวลา ทุกเวลาเรื่องเันกจเหกควาพพอใจเสีย แล้วใจจะมาทุกไอ้ความเป็นแร่มันจะเกิดเรื่องไอ้สิ่งที่มันดีใจเกิดขึ้นมาเพื่อไอ้ตัวที่เราไม่เหนื่อยมันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยอย่างนี้นะอืมนี่จะเป็นวิธีอย่างนี้อันนี้ปัญญาเราจะเกิดไม่จะเกิดอันนี้เันไม่แน่เลยเนี่ยมันคือปัญหามันไม่แน่เนี่ยเราไื่ปัญหาจะได้ยี่สองวันมันโผล่ขึ้นมาอีกมันคือไม่อ้าวไม่แน่อย่างนี้เองเนี่ย ทั้งข้างนอกก็ดีทั้งข้างในก็ดีมันจะพบตัวจริงที่มันไม่แน่คือมันไม่แน่เราจะเอาอะไรกับมันเลย ของมันจริงมันจังจังมันกินมันจังก็เรื่องกับมันเลยแล้วก็ดูด้วยปัญญาของมันไม่แน่นอน ของมันไม่แน่นอนเมื่อเรื่องของมันไม่แน่นอนอย่างนั้นเนี่ยตัวเนี่ยคือกัดจะทำคือมันแน่แล้วเห็นไหมเนี่ยตัวนีาคือมันแน่แล้วแน่ในสิ่งที่มันไม่แน่นั่นแหละ คือมันปริงอันนี้เจตนาทำเป็นของเที่ยงอะไรมันก็ไปเที่ยงไปเที่ยงจริงอย่างนั้นอันนั้นมันคือมันเที่ยงมันเที่ยงคือมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้น มันจะกลับพวกมาแค่ที่เดิมของมันมันอยู่เดิมมันตรมนี้มันก้อนกันอยู่อันนี้เป็นเหตุให้ให้ให้คนภาวนาสบายมันรู้เรื่องคุณแม่มันจะมีอยู่กบทามมันเถอะว่าบอกว่ามันไม่แน่เจอกันมันมันจะได้ คืกันนั่งอยู่หน้าที่เจอมันว่าไปที่ไหนแต่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้จังของไม่เที่ยงถ้าเราไม่เห็นมันก็รู้ทุกข์อันนี้นตายกับพระสิ่งทั้งหลายมันไม่เคยเกิดเนแล้วสัตใจมันไม่แน่ทีนี้มันไม่แน่วอนไม่แน่มันก็ไปวางพอเห็นว่ามันไม่แน่เราเรามีความรักมากนี้มันไม่แน่เลย มันก็วางมันมีความเกลียดมากที่สุดพอตัวจะนี้มันก็ไม่ได้แล้วก็จะวางที่ไหเออเรอเล่ามันทำในบทกายในวางแล้วบทกายแล้วก็วางเตือนใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากลองลองดูก็ได้ ที่นี่เมื่อเราเห็นสิ่งที่มันไม่เพื่อนปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดเลยรู้เรื่องสิ่งทั้งหลาย ทำไมเกิดเมื่อวานเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วันต่อไปทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะแสดงให้มันอยู่อย่างนี้แล้วก็เกิดปัญญาเราเห็นชัดมันอยู่ะยึดหมายของมันเลยมันเป็นของอย่างนั้นตัวหวังของมันอยู่สบายลงที่แต่สบายพระพุทธองค์ของเรานะท่านไปอยู่ครับผู้ดีทั้งหลายแบบนี้เพื่อท่านรู้จักมัน ก่อนที่ไม่รู้จักมันก็วุ่นวายเหมือนกันมันก็อยู่ของมันอันที่เดือดที่คิดมามันเศร้าหมองอยู่ด้วยอันอันเรื่องที่มันเศร้าหมองมันคือในเราสาบเอาลองลองดูดิมันเป็นเหตุให้เราสะอาดเพราะว่าสิ่งที่สกปรกอะไรอืมตรงนั้นเนี่ยอืมแต่ที่ที่ที่มันคุ้มค่านั่นแหละ ถ้าเรารู้มันเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราสงบเนี่ย มันไม่อยู่ไกลกันนะ มันมันติดต่อกันเองเนี่ย อย่าไปข้ามมันไปเลยถ้ามันเกิดตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไ่ดูตรงนั้นเนี่ย อย่าไปดูที่อื่นอย่าไปแก้ที่อื่นไม่ดูตรงนั้นแก้ตรงนั้นเห็นมันอยู่ตรงนั้นแต่คนได้ชอบเผลอนะเผลอไม่รู้แ่า มันไปแก้ที่อื่น แล้วไม่ไปแก้ที่ต้นตอมันไปแก้ที่ปลายมันนี่ไปแก้ที่ปลายมันไม่ดู้จากอารมณ์ อันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดเป็นแก้ปัญหาเฉพาะ ปัญหาที่มันเกิดมาเฉพาะภายในจิตของเรานั่นเองถ้าถ้าไม่เกิดปัญหานี่ปัญหาภายนอกมันไม่เกิดหรอกมันมีอยู่เสมอของมันแล้ว ถ้ามันมีมันมีอยู่เสมอของมันแล้วน่ะ อารมณ์มันกระทบอะไรมันจะแก้อื่องนั้นเนี่ยอืม มันมีอยู่แล้วคือว่า มันจะแบบจะคว้าเอาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มาอย่างนี้สนาดอืออืขอไปเช็คถูยาที่นี่ฉันอะไรที่ไหนอะไรที่มนนที่นี่อันนี้มันไม่ยืดเลยนะพ่อขอปุ๊บเอาให้เลยพ่อไปเช็คมันติดมือทุกเวลาและอย่างนี้อืไอ้ปัญหาที่มันเกิดมาปุกบอย่างนี้เราเรียกว่าปัญหาก็เกินพร้อมกันมาทุกทีทุกทีทุกทีทุกที ไม่ใช่เรามาแต่ปัญหาเฉยนี่นะถ้ามีความรู้สึกมีเบความหถึงปัญหาก็เฉยมาที่เรียนไปตั้งไปคิดแลมันมาพร้อมกันเลยมนจพร้อมกันเลยมันจะเป็นปัญนองนั้น อันนี้มันจะถ้าเราเรียนวิปัสสนาเนี่ย โดยแยกทายแบบเป็นนั่งเรียนมันจะ มันจะมีอะไรรู้สึกติดต่อกัน ซึ่งส่วนที่เรามันไม่ดับนั่นแหละพูดง่ายๆจ้ะอารมณ์รียนเข้ามาไม่ได้นี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ มันจะเป็นอย่างนี้ใช่่ตัวนั้นมันต้องบอกมีไม่ประมาทตรงนี้มันจะมีสติมีสติปัญญะ ก็คือพูดเนี่สติสัมปชัญญะที่มีจิตรู้อยู่นบบนี้งพูดง่ายๆกันเนี่ยอย่างนี้ อืมเราจะเห็นมัน อืมมันไม่ม่ไม่มีแบบเวลามันที่มันจะว่างไอ้จิตใจของเราที่ว่างไม่มีความรู้เนี่ยมันเป็นเปลี่ยนของมันเนี่ยการทำเป็นที่มันเนี่ยมันจะมาทางใต้ทางเหนือจะมาทางล่าง มันรู้ทั้งนั้นหมดเ่ยมันไม่ประมาทเลย ก็เป็นคนที่ไม่ประมาทอยู่ในตัวอย่างนี้ทั้งสิ้นมีสติเป็นเตือนเลยใช่เป็นคนที่ไม่ประมาทอยู่ในตัวอย่างนี้ทั้งสิ้นมีสติเป็นเตือนเลยใช่ หลวงพ่อพูดก็เหมือนกับง่ายแต่ก็ทำเองดยวยทุกทุกเวลาที่จะให้มีสติตลอดทุกทุกวิ่าทีมันเป็นเรื่องแล้วคือทุกเรื่องเป็นมันเป็นเรื่องของมันอืมคือทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของมัน อย่างแต่คนเก่าของเรานี่นะมันจะเป็นศีรษะแต่มันจะเป็นแขนในยืดเลยแต่มันจะเป็นเท้าออกไปแต่มัน ถ้าเอาขีนเป็แตะเนี่ยมันรู้สึกตรงนั้นตรงนี้นี่มันรวมรุ่มกันทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเหมือนกันมันถ้าเรามีสติอยู่มันเป็นอยู่อย่างนั้นทางทัศทางตาทางหูทางจมูกทางยิ้มทางกายทางจิตมันรวมกันหมดเป็นก้อนเดียวเป็นก้อนเดียวแล้วมันก็ยากใช่ไหมมันก็ไม่ยากก็แปลว่ามันยากมันก็ยากนะคือมันยากเฉพาะที่เรายังไม่เป็นเห็นไหม อะไรที่เรายังไม่รู้มันก็ยากอะไรที่เราเป็นแล้วรู้แล้วอันนั้นมันก็ง่ายมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว มันต้องฝึกเอาใาการฝึกแหละมันฝึกมันมีอุบายฝึกจะเป็นคนอย่างอย่างเาจะเด็กก็เรียนหนันสูงมันง่าย มันยากนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะไปครูไปจับไปที่ไปนนู่ไปนี่ไม่ได้ทีทีทีห้าทำไป เมื่อเรามันเข้าใจในอันนั้นเลยนะมันก็รู้มันเองมันง่ายขึ้นะแต่เรามันไม่เหลือวิสัยหรอกมีเหลือวิสัยของมนุษย์ทำสิอืมอืมอืม

อันนี้เป็นอารมณ์ของอิปัตนา อารมณ์ของอิปัตนา เอาอันนี้เป็นอารมณ์เพื่อจะให้เกิดปัญญา อืมทำไมเป็นก็เพราะมันแง่กับตัวนี้แหละแล้วก็เห็นมันมันขมวดมันดึงมันดูดไปเรื่อยเรื่อยอันนี้เราทำจิตของเราก็ให้มันสงบแล้ว ด้วยสมถะขึ้นเป็นเสียไป บางทีวันมันก็ดี บางวันมันก็ร้าย บางวันมันก็ดี บางวันมันก็ร้าย บางวันก็ดี บางวันก็ร้ายมันเป็นยังไงเป็นมันจะไปเรื่องนี่แล้วก็หาทางของเราสิมันจะไปเรื่องยังไงมันแน่นอนอย่างนี้แต่ความเป็นจริงเลยนะครับนึกถึงเออ มันเรื่องปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญอืม เรื่องที่เกิดปัญญาให้ละให้วางมันไม่แน่อารมณ์ที่ในจิตใจเราเห็นว่ามันไม่แน่ทุกอย่างเนี่ยถูกแล้วไม่ผิดอ่ะอืมไม่ผิดเอาตามไปดูสิอะไรมันผิดอ่ะไม่ผิดมันจะมาเคยบอกว่าอยากไปเอาจริงเอาจังก็สิ่งที่มันไม่จริงไม่จังคู่ นี่ยบางทีคนเออพระพุทธองค์ท่านสอนว่าไอ้คำพูดของนักปราชต้องมาผ่านจากอนิจจังคำพูดของนิพุชนเราปราศจากอนิจจังเช่นว่าพรุ่งนี้ผมจะไปกรุงเทพ ไปเน่ยแม่นอนไม่เกิดไปเนื่อยอดไรเหนม่อยอันนี้มันมันไม่ใช่ความเชื่อของเราเรารู้ไหมว่าแต่วันนี้เป็นสิ่งตรงนี้มันมีอะไรมันไม่หวังมันเพียงแต่ว่าเราจะคิดว่าจะไปเป็นเทพเท่านั้น นี่เราจะคิดว่าจะไปอันนั่นเท่านั้น ระยะนี้มาเนี่ยเป็นสภาวะที่เราคิดไปเฉยๆเราต้องไปตามกันไปนะ ถ้ายังไม่ถึงตรงนี้เป็นเส้นมาเมื่อมันปวดท้องหนักเวลามันสีดท้องเลยไปเลยมันก็ไปเลยหนักเลยดกันเลย มันมีอย่างนี้ที่เรื่องในเรื่องมันมีคุณค่าหลายเลยเกิมันจับไปเรื่องทุกเกิดมาเนี่ย มันจะช่วยระบายปัญญาจะช่วยระบายพยายามทำปัญญามันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนคนที่วางปล่อยอารมณ์ อารมณ์ที่ชอบใจเมื่อเกิดมันมาจกเข้าประเด็นว่าเออมันไม่แน่นี่ทุกอารมณ์เลยอันนี้จะเป็นสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็นมนสุขใจไม่แน่ปราดมันมาจะเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่นิ่งเกิดไม่แน่มันสับเปลี่ยนกันเรื่อยมันจะถูกทุกอย่างอันที่มาที่บอกว่า เมื่ออย่างที่เราป่วยเราไปโรงพยาบาลเราจะต้องตั้งใจมันถูกตั้งใจมันถูกไม่จะเอาไปไหนจะเอาปวดอะไรเนาะเจ็บจะทำอะไรได้อาจารย์ต้องต้องพยายามฝืนทีละน้อยแต่น้อยไป ทุกวันทุกวันมีการให้ทานการสมาทานศีลการพิจารณาธรรมะเนี่ยให้ให้พยายามทำเรื่อย ไอ้คนที่ทำวันเดียวเนี่ยตอนปลายไปทำวันเดียวไม่ได้ทำจะทำเมื่อเป็นนิสัยไปเรื่อยเป็นปัจจัยไปเรื่อยมีเวลานั้นดีต้องทำสติให้มาก อันนี้อย่าไปคิดว่า ฉันทำงานฉันไม่ได้ภาวนาเลยอย่าไปคิดคนนั้นสิอย่าไปคิดคนนั้นอ่า อาจารย์มาเคยบอกให้็กจิตเขาว่าท่านไม่มีโอกาสว่าไม่ใช่ต้องมาไม่มีโอกาสว่างทำไมทำงานค้าขายเมื่อคนยังยังทำงานอยู่ยังค้าขายอยู่ มีเวลาหายใจไหม คืนข้ามไป นี่เราจะทำแต่อันนั้นคืนขึ้นนะอันนั้นมันคิดผิดไปดีอันนั้นคิดผิดไป ในความเป็นจริงจับโน่นจับนี่ทำโน่นทำนี่ทั้งกายจ็ติดอยู่ทุกขั้นตุวเวลา อันนี้เรียกการภาวนาตรงนั้นแหละลองลองดูก็ได้ไอ้คนที่เกิดก่อนไอ้คนที่มาทำงานไปทำวันตอนยืนเคยทำนั่งแต่ก็ทิ้งไปนั่งไปไหน ไปไม่ไหวอารมณ์มันมากหลายเมื่อแก้ปัจจุบันไม่ได้ใครสอนอะไรควรทำได้ก็ทำไปซะอะไรทำสักครึ่หนึ่งก็้วไหนเราดูตัวคนเราอยู่ถึงในวันนี้เราทำผิดอยู่ก็ยังรู้ว่าเอออันนี้เราผิดไงแต่เราทำอยู่แต่ว่า มันผิดจริงแต่เรารู้มันไว้อย่าไปทิ้งมันเลยอย่าไปทิ้งมัน รู้ว่าเราทำผิดอยู่เราก็รู้ความผิดอยู่รู้ว่าทำผิดอยู่ก็รู้ผิดอยู่นั่นแต่เาเป็นปราดขึ้นนั่นอย่าไปพึ่งมันเลยถึงข่าวมันมีเวลามันมีโอกาสมันจะทำเขาะมันไม่เป็นไม่เคยเห็นเป็นภาวนาที่ด้วยเมื่อเวลาทำี่งจะทำหมาเมื่ออยู่เป็นปกติการทำการทำงานอะไรต่างๆนี้เรามีสติครอบครองเนี่ย พระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันไม่เป็นเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราจะติดติดต่อกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามเป็นมันเป็นี่เรานเ พวกไหน เป็นพวกไหนมันคนหลายคนนะคนที่เาไปลอยอมรับความจนะคือหากว่ามันถึงถึงที่มันจริงๆเนี่ยความเจ็บปวดม่เจเมีหมดมันไม่รับหมดคุณบางคนคนหนึ่งด้วยเราไปร้องตะโกนหน่อยรับ ได้ยินเสียงในคนนั้นรับรู้อยู่คนแสดงอาการมีไม่ได้มันมันรู้อยู่ เอาเอาพอสมควรมีเวลานี่เนี่ยไอเวทนาของเราเนี่ยมันไม่ตามเป็นตลอดตายนี่เหมือนกันแต่ว่า เรารู้จักอาการคนภาวนาเีวทนาึ่นเวทนานี่ มันตามไปถึงขึ้นมันจะว่าง ตรงนั้นตรงนมีส่ยรู้แจ่แจ้งตัวนี้ละเอียดความละเอียดนั่นให้เราให้กำลังใจซะไหมจะพูดให้กำลังใจซะส่งกำลังใจซะอาหารกลับอะไรนะมีนเสียที่เดียวจะบอกให้กลับได้คนที่เคยทำแต่คนที่ไม่เคยทำมันไม่รู้เรื่องเลย คนที่ได้เคยทำงานเลยเขาบอกว่าแต่ว่าเขาไปรับรับเวลาจากที่ต้องไปทำและทำให้เกิดรู้สึกเกิดความเบื่ต่อร่างกายนีโดยโดยปัจจุบันนั้นจะเป็นไปได้กนได้ไหมเจ็นอยเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อคนเบื่อคนที่ไม่เคยทำมันเบื่อเลยมันมันเกลียดนะไม่เคยมันเบื่ออย่างพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เบี่งอย่างพระนิเจ้าที่คนภาวนาวันนะที่เรืยนมันทอดอะไรมันสั่งเดืยออย่างคนหนึ่งเดื่อคนนี้ราคาโทสามันเดืยอโดยลำเสียอย่างไรที่ว่าเออไปไหนเดืยอมันไปบ้านคนนึ้เดืยอเดืยอมันหน้ามันเดืยอไม่จะไปเห็นหน้ามันมันเดืยอแบบเนี้ยคู่มันอันเดียวกันยังไม่ได้ช่างมันเถอะไอ้คนที่ไม่อารมณ์ใจมันขึ้นพอแล้วใจมัน อยากเเวทนาทำไมมีเวทนานี่ผมก็เห็นว่าสักว่าเวทนา ท่านที่ว่าสักเวทนาท่านก็เห็นเวทนานั่นแหละท่านที่ว่าสักเวทนาไม่ใช่เวทนา มันไม่มีเวทนานี่ก็สักาเวทนา มันเวทนาอยู่ตรงนั้นเป็นสักว่าเวทนาเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคนแต่เป็นเราเขาสักว่าเวทนาสักเว่ากาย สักว่าเป็นเวทนาสักว่าเป็นสัญญา สักว่าเป็นสังขารสักว่าวิญญาณในความจริงมันมีแต่เป็นมีแต่เป็นสักว่า อันนี้เป็นผลสำเร็จในเจตนาเรปล่อยสักว่า มันก็เข้าไปด้วยอนิจจังไปบังคับให้เราปล่อยมันเห็นอืมไม่เห็นบอลมีแล้วอ่ะ บารมีเมื่อบารมีในใจว่าคุณธรรมมันเยอะขึ้นแต่ละบุคคลจะได้สร้างมาสร้างเป็นบุญมาทานะบารมีทานะสุปบารมีทานะปรมัตถบารมีเป็นทีระบารมียีระบุบารมียีระปรมัตถบารมีการทานขั้นสองหรือเข้าคิดกันไปตรงนั้น ปรมัตถกรณีเป็นต้นขั้นที่สามนี่เป็นบารมีที่สุดของการทานมีสามมีสามเมื่ออำนาจของจิตใจของเราบารมีเป็นแปลว่าคุณธรรมมันเลอดยิ่งอ้ืมพระอริยะก็มาจากคนแล้ว

วันนั่งวิปัสสนาไหมตอนนห้ไปทำชปชนนั่งวิาัาเนี่ยหยิบหยิบประวัตินั่งวิปัสสามาอ่านเลยเั้นม่สาขานั่นเป็น จิตพระโสราบันที่ไม่สำนึกพบหน้าเป็นนะเมื่อจิตอารมณ์นี้มันสนุกสนานยังอยู่นะใจจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลหลายโดยที่มันมีสมบัติหลายแต่ก็ไม่ห่วงสมบัติ เอาสมบัติทำบุญให้ทานยังร้องเพลงอยู่นะยังขับร้องอยู่นะสนุกสนานอยู่ แต่ก็ยึดเป็นกุศลจิดไอ้ที่เปนกุศลมันไม่เป็นบุญกุศลตรงนั้นท่านก็คงมีคู่ความมีลูก มีลูกหลายคนอะไร ยี่สิบคนเนะอะไรอ่ะอืมอืมอืมมันมีที่สร้างผมเนี่ยเข้าใจว่าสร้างม ้อนหลังไปมองดูดีมองดูที่ว่ให้ใจเรามีกำลังอย่างน้อยเราจะมีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ทำมาให้กินในสะดวกไอ้คนที่มันเกิดมา มันเป็นด้วยกวรมภาดตั้งแั่มันเกิดมาเนี่ยนอนเอาเราไปวัดไปสิเรื่องนี้เอาคนดีุวอาเดมนั่นแหล เราไปวัดคนที่สูงกว่าเราเนี่ย เราจะน้อยคนตายเรื่อยไปละล้มเรื่อยไปละเราจะไปคิดเงื่อนดีอย่างนั้นเราไปคิดอย่างนั้นไปเราภาวนาทำเลยน้ำมองดูคนที่มันต่ำกว่าเราใจเราไม่ได้มีกำลังขึ้น อย่าไปมองนู่นปลายหัวแถวนี่เราก็น้อยไปนั่นจะไปไหวไปคิดอย่างนั้นนี่คือไม่รู้จักมาให้กำลังใจคนจะทของคนนีมันเป็นอะไรเนี่ยเกิดมามันเป็นโลกโลกเลื่อนแม้จะจะนอนกับเพื่อนมันก็นอนไม่ได้จะกินกับเพื่อนมันก็กินไม่ได้จะไปนั่งกับเพื่อนมันก็ไปนั่งไม่ได้ ไอ้ความปรารถนาของมันมันก็ไม่ปรารถนาเอาอะไรมากเนี่ยฉานเกิดมาให้มันมันอยู่กับเพื่อนได้ก็เอาละไม่ต้องเอามากเลยเนาะ อยู่กับเพื่อนได้คิดกับเพื่อนได้นอนกับเพื่อนได้ตอนนั้นเพื่อนอยู่นั่งเกียด่อนก็พอแล้วเนี่ยเ้่านั้นก็พอแล้วแต่คนนั้นแต่คนที่ไม่เป็นเพื่อนมันไม่ปรารถนาอย่างนั้นมันไอ้ฝูงมันไปเรื่อยๆเื่อยๆไม่ต้องวัดจะหาที่ตับวัด รู้จักไอ้คนที่ไม่เป็นโลกเลื่อนคนที่มีอะไรละสมบูรณ์มดิบุญมันไม่คิดอย่างนั้นอีกคิดไะตรงนั้นอีกพยายพยายามอย่างเดียวคุณยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเมื่อไปเชื่อเข็มมันจะอ๋อไม่เชื่อไม่เอาแค่นั้นไม่เท่าน้ ทำไมได้ซึงจะรู้จักว่ามันจะกับมา มันจะไม่กับ คนที่คิดอย่างนี้จะมีกี่คน คนที่ไม่เคยคิดนี้มีกี่คนนะดูนี่พออันนี้เราหาทางออกแล้วถ้าหากเราลงมันจะไม่ได้โยมนะมันจะมีแต่ความที่มันจะดันเราทั้งนั้นแหละ มันม็ใครเอาเข็มไปแย่มันก็พู้ไอ้คนนั้นเลยมันมีที่จะไปบนหน้าอยู่แล้วเป็นทุกข์ได้หรอเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกข์ทุกข์อะไรขาดทุกข์ เวลาที่ทุกเวลาที่ทุกมันทุกมันทุกข์อันตมาที่ให้โยมก็สวดทุกวันก่นนั่งสวดที่เนี่ยมันใจมาฟังมันมีนิสัยอยู่ว่าทุกอย่างสวดที่นี่แล้วคือถือก็สวดทุกวันทุกวันญาตโยมทั้งหลายมาจากมาฟังคนที่มาซื้ฟังก็ได้ฟังบางคนมีนิสัยเนี่ย ถ้าได้ฟังสวดคนนี้บางคนน่กลับเข้ามาเเร็วดูมกันเอาไปพิจารณาอืมอืมฟังฟังท่านก็รู้สึกเพราะเพราะแล้วมีความรู้สึกว่าไม่เคยไม่เคยก็ ถึงคุณของพระทธองค์ได้ได้ทราบถึงข้อวิธีการที่ยังสอนต่อคนแล้รู้สึกเปลี่ยนหน้แรกกลับไปเกิดที่บ้านเมองน้ำตาไหลเลยของเราพระพุทธองคีคเหลือเกินคือแบคือตอนที่รับฟัหลวงพ่ที่เหลืแค่ว่า มันไม่มันไม่ซึ้งเท่ากับตอนที่พอเราทราบจากหลว ท่นไม่เคยจับไปได้ยนเสียงเสียงเออถ้าถ้ามันมันมันมันมันมันติดย่มันรับทั้งปีเลยถ้าว่านูก็ไปเรียนพอพรรษานี่ก็ตลอดพรรษาพรรษาเรียนตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่มหเรีกนคืคือศาสนาเดียวกันคือความที่มันถูกต้องเดียวกัน อย่างพุทธศาสนาคนนี้ ที่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นสดับพิจารณาและตัดรู้ว่ามียคนมาปฏิบัติเรื่องศาสนาพุทธถ้าคิดไปเห็นอย่างนี้มันจะเป็นพุทธในตัวมันอยู่แล้วไม่ใครที่ไหนจะื่อสิ่งที่มันถูกต้องใครไปทำมันก็ถูกต้องฝรั่งมาทำก็ถูกต้องคนจีนมาทำก็ถูกต้องสิ่งที่มันถูกต้องอยู่แล้วอันนั้นแหละคือพุทธศาสนาคือศาสนาอยู่แล้ว ไม่เรียกทุกคนแต่มันต่างกันต่างโดยชื่อกับดูก็จะดีใจกันเป็นอาคาคิดไปถึงที่สุดมันไม่รุ่มหลงมันก็เป็นไปอย่างนี้เป็นไปในทางที่ถูกต้องก็เป็นในความจริงก็มันก็ไม่มีอะไร ถ้าพร่างกายนี้มันมันคิดแล้วก็เลยมันจะมาสร้างประโยชน์ในปัจจุบันนี้เสมอตอนนั้นในในกระเระ่นั้นมันเป็นอะไรอยู่ตรงนี้คุณค่าอะไรกันหมดที่เดยเปลี่ยนได้ก็เพื่อเป็นกาสอนเป็นที่หนรู้เออมีพ่อแล้วนะเป็นแม่แล้วนะเป็นอาจารย์แล้วนะท่านนั่นแหละให้เกิดกำลังใจขึ้นมา อาจารย์เหมือนว่าที่จะระลึกถึงคือไปคิดดูภาวนาที่ดูมันจิตสงบมันสงบแล้วแต่การคิดเนี่ยมันจะใช่เรื่องมันสงบการภาวนาไม่คือความสงบแล้วคือเป็นต้องมีจิตสงบเดี๋ยวการที่จะระลึกไม่ว่าเรื่องอะไรปฏิบัติการปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิบัติ มันจะรู้เองมันจะเห็นเองมันจะชัดอะไรอย่างเป็นเองตาเรียนรู้เฉยๆจิตมันเลยเฉยๆมันไม่จะรู้ทำอย่างอย่างสมาธิคนนะสมาธิมีสติแล้วก็ได้ทำแล้วก็มีแต่ว่ามันเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้ to get in there.